الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hii ni mara ya tatu ameniweka katika msikiti huu hii ni mara ya tatu sisi kufika katika msikiti wetu huu Masjid Amir Tajo rahimahullahu ta'ala wa ghafara Allahu lahu na leo ni tarehe 19 yani kuamkia tarehe 19 Rabiul Awwal 1447 Hijria. Mwezi huu wa Rabiul Awwal mfungo sita ni mwezi ambao husherekea baadhi ya watu mazazi ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na baadhi wakitaja sira yake, mwenendo wake na wengine wakitaja haki za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi tuliotumia mwezi huu katika baadhi ya masiku yake kutaja haki za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fadhila alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala mihadhara mitatu miwili masjidi Sahaba, moja masjidi Ridha. Na leo biidhnillah alkarim tutazungumzia fadhila za Allah alizoziweka kwa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa tulishasoma fadhila za Allah alizompa mtume wake Muhammad alaihi salatu wassalam, na kwazo akawa amemfadhilisha juu ya mitume wote na manabii wote. Kwa wale ambao tulikuwa pamoja waliyaona hayo kwa mujibu wa dalili katika Qur'ani na dalili katika Sunna. Vivyo hivyo umma huu ambao ni umma wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ameukirimu umma huu kwa kuupa neema kubwa kabisa ameupa umma huu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam vipawa vitukufu. Asili ya vipawa hivi ambavyo umepewa huu umma na neema ambazo umma huu umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, bado ni kukirimiwa mtume Muhammad صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم na lau umma huu usingelikuwa unamfuata mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallama wasingelipewa vipawa hivi wasingelipewa karama hizi kwa wamezipewa au wamepewa kwa sababu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia umma huu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni bora zaidi ya umma hili hawatofautiani waislamu wawili kwamba umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni umma bora uliotolewa kutoka kwa watu wote ni umma ulioteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama zilivyokuja al-ayat ndani ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia umma wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwamba ni umma alwasata una alwasatiyah ni umma ambao ni ashahida utakaokuja kutoa ushahidi siku ya kiyama kama alivyosema subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa kadhalika na vivyo hivyo ja'alnakum ummatan wasata tumekujaalieni nyinyi umma wa Muhammadi. Allah anasema tumekujaalieni, kuna jaala ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Ametujaalia nini? Ummatan wasata, kwamba ni umma wasata, ay khiyaran udula, umma mbora, kama walivyofasiri baadhi almufassirin, khiyaran udula umma mbora khiara udula wenye uadilifu ndivyo tulivyoujalia umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa nini katujaalia hivyo ili iwe nini litakunu shuhadaa ala nnas ili nyinyi umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallama muje muwe ni mashahidi mtakaokuja kuwashuhudilia watu ya kwamba mitume wao ballaghatuhum risalati rabbihim wamewafikishia ujumbe kutoka kwa Mola wao sisi tumekuja alieni nyinyi umma wa Muhammadi katika mazingira hayo na daraja hilo كنتم خير أمة أخرجت للناس آية مية موجة نكومي كتك آل عمران الله نبينشا أبور وأمه نآية هي كذلك يا سبين نناني يا سورة الحج أنا سمى سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج wajahidu fillahi haqqa jihadi pambaneni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kupambana kwa ajili ya njia yake jitahidini jahidu fillah toeni juhudi zenu katika kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia mbalimbali mbali kwa kuwalingania watu hiyo ni jihad kuwalingania watu kwenda kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila njia ambayo itawafikisha watu kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala walinganieni watu kwa nasaha walinganieni watu kwa taalimi na kufundisha walinganieni watu kwa kital ikibidi walinganieni watu kwa kila kile ambacho kwamba kitawafikisha kwake yeye subhanahu wa ta'ala mawaidha kukemea zajiri nahi na mengineyo alafu akasema subhanahu wa ta'ala huwa jatabakum hii ni dalili kwamba umma huu umefadhilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema huwa jatabakum yeye ndiye ambaye amekuhitarini nyinyi, amewahitari, amewachagua, amewateua kutoka katika watu wengine, akawafanya nyinyi ni wafuasi wa mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka hii ni fadhila kwetu sisi, hii ni fadhila kwetu sisi kutoka kwake subhanahu wa ta'ala. waonaje ungekuwa ni mfuasi wa Harun au mfuasi wa Dhulkifli au mfuasi wa Shuaib si haramu ikiwa umemfuata katika haki na taa lakini umekosa wewe umekosa ikhtiyari ya Allah kutokuwa wewe ni mfuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah anasema huwa jitabakum yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amewahitari nyinyi kwenye nini lihamli hadha din amewachagua nyinyi Allah kwa lengo la kuibeba dini hii bali wamanna alaikum sio hilo tu bali amekuneemesheni subhanahu wa ta'ala kwa kuijalia sharia yenu ni sharia samha hawakuwa na sharia kama hii waliotangulia sharia yetu ni sharia samha nyepesi haina ugumu haina uzito bali panapokuja uzito papo hapo huja wepesi hii ni neema yake subhanahu wa ta'ala kutujalia sisi kwamba ndio wabebaji tulioibeba dini hii na akatujaalia sharia yetu kwamba ni sharia nyepesi angalia bani Israeli toba yao miongoni mwa toba zao yani mtu akifanya dhambi mtu akitenda dhambi leo asubuhi akiamka anaangalia kwenye mlango wa nyumba yake ameandikiwa pale toba yake kwa dhambi na kosa ulilolitenda jana, hukmu yako jikate sikio la kushoto. Kwa kosa na hatia uliyoifanya jana, sheria yake kata pua yako. Waliambiwa hivyo. Soma katika suratul Baqara faktulu anfusakum toba yao kwamba wao wajiue wajiue vipi waingizwe kwenye jumba lao hekalu lao mwenye nondo mwenye panga mwenye sururu mwenye shoka wapigane atakayetoka salama toba yake hiyo atakayekufa ndio toba yake hiyo kwa hiyo alitoka akavunjika mkono alhamdulillah sharia ngumu kabisa ndio maana alipokuja mtume alayhi salatu wassalam alikuja kuondoshea mayahudi alikuja kuondoshea manasara ugumu huu wa sheria zao makorokoro yadau anhum israhum والاغلال التي كانت عليهم Allah anauambia umma wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba amewahitari kwa maana umma huu ni umma mteule umeteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuibeba dini hii na Allah akauneemesha umma wa mtume wake kwa kuupa sharia sharia nyepesi tuliona jana ujuzi najis ikimwingia yahudi kwenye nguo yake akate mahala pale sio kwamba akapafue la akate aweke kiraka najis imemwingia kwenye ngozi yake akate mahala hapo akate ngozi naam imeingiwa na najis hawataharishwi na maji sisi hatuko hivyo sisi akitukojolea kwenye nguo zetu mtoto wa kiume ambaye hali zaidi ya maziwa ya mama yake tunarashia rashia maji basi hatufui ah, tunarashia rasha rasha ila akitukojolea mtoto wa kike hukumu yake na hukumu nyingine bu'ithu bilhanifiyati as anasema mtume Muhammad alayhi salatu wasalam nimetumwa sambamba na mila ya kumpwekesha Allah katika ibada nimetumwa kwa sharia iliyo nyepesi ndio maana hakuwa akitaka uzito bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam na hakuwa akipenda watu wawafanyie watu wengine uzito. Hilo la kiuka taratibu za sharia yake. Alipokuja Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu kwa Rasul alayhi salatu wassalam, akamwambia ya Rasul Allah, ij'alni imama qaumi, akamwambia idhhab fa anta imamuhum واقتد بأضعفهم لأن مراعاة مراعاة الضعيف لا تضر القوي ومراعاة القوي قد تضر الضعيف نينا نينا عثمان نينا ukawe امام واو lakini imamu wewe chunga hali za madhaifu wao kachunge hali za madhaifu wao kwa sababu kuchunga hali ya dhaifu haimdhuru asiyekuwa dhaifu na kuchunga hali ya asiyekuwa dhaifu huenda akadhurika dhaifu na sharia yetu ni sharia nyepesi na ndio maana katika kawaid almashaqqatu tajlibu at-taysir mazito yanapokuja papo hapo huleta wepesi papo hapo kusali kwa kusimama ni ruknun min arkani sala tabtulu salatu biduni kusali kwa kusimama ni nguzo miongoni mwa nguzo za sala hubatilika sala kuto kwa kutopatikana kwa nguzo hii lakini ikitokea kwamba mmoja wetu hana uwezo huo kwa mazingira aliyokuwa nayo maridh mgonjwa hatumwambii kwamba ah, lazima hii ni nguzo bila hii hakuna sala kwa hiyo limepatikana zito papo hapo hupatikana wepesi swali kwa kukaa siwezi kwa kukaa zito kwake pia hilo swali kwa kulalia ubavu siwezi kwa mazingira niliyonayo kusali kwa kulalia ubavu sali mustalqiya sali ukiwa umelala chali hakuna uzito katika dini ndio maana akasema rasul alayhi wasallam walan yushadda ahadun hadha ad-din illa ghalabahu na wala hatoitia uzito dini hii yeyote ila itamshinda kama ilivyowashinda al-khawarij wameitia uzito hii dini ya Kiislamu waliokuja na mambo yasiyofaa wanawakufurisha waislamu wanawaua waislamu wayadauna ahla al-awthan na wanawaacha wenye kuabudia mizimu tashdid kwa wao si kitu ambacho chapendeza waone mtu kwamba eti amevaa vizuri ameoga amejipaka mafuta ametana ndevu zake na nywele zake amevaa hulla kivazi na ndio maana walimstaajabu Abdullah ibn Abbas alipotembelea kule Harura Ibn Abbas alisema nilioga nikajipaka mafuta nikatana nywele nikavaa kiwalo kufika kule waambie haya wama hadhihi alhulla mbona umependeza namna hii yani kwa wao kupendeza kupaka mafuta ni jambo kwamba wewe kweli ni mtu wa dini wewe wewe kweli ni mtu wa akhera wewe si mtu wa dunia dunia mafuta ndevu umetana akamwambia kwani kipi cha ajabu kwangu mimi kama kuvaa hivi mbona nilimuona mtume Muhammad alayhi salatu wasalam amevaa vizuri ya vile nilivyovaa mimi man harrama zinata Allah allati akhraja liibadi والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة تشديدي katika dini mwisho wake ilikuwa ni nini Rasul alayhi salatu wasalam anasema yamrukuna min alislam kama yamruku sahmu min arramiya watakuja kutoka hawa katika uislamu mithili ya unavyotoka mshale kumtoka mnyama aliyepigwa mshale huo kwa maana hatoki wepesi wepesi yani mshale apigwe nao mnyama alafu umtoke hawatoki kiwepesi wepesi yamshi ala mahal a ah, a ah. mshale unapomtoka mnyama yule hauonekani hata na athari ya damu na hawa watatoka katika Uislamu watakosa athari ya Uislamu alitamani mtume lau angelikuwa hai wakati wa kudhihiri kwao akasema lau adaraktuhum la aqtulannahum qatla ad lau ningeliwadiriki wakati wa kutoka kwao ningelipambana nao nikawasambaratisha kama walivyosambaratishwa watu wa nabii Hud Allah anasema fahal tara lahum min baqiya kuna ambaye umemuona amebakia katika wao kuna masalia yao manake rasuli alayhi salatu wassalam asingelimwacha mmoja wao إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبثل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى Hakika hii dini ni dini iko makini, ingieni kwa taratibu, kwani hakika mwenye haraka. Fa inna almunbatha la ardhan qata'a wala dhahran abqa, la ardhan qata'a, hatopata kipande cha ardhi ambacho kitakatika, ili awahi kufika aendako. unatoka hapa mpendae unataka kwenda wapi nataka kwenda makunduchi pana umbali kwa bora kikatike kipande cha ardhi fulani alafu kivutike kipande cha makunduchi mtume anasema hakito katika kwake kipande cha ardhi afike aendako haraka wala dhaharan abqa wala hatubakisha mnyama aliyempanda kwa kuwa ili afike haraka atamchapa sana mpaka atamuua hatofika mnyama hatomfikisha wala hakitokatika kipande cha ardhi